Patiesuma dzīve Patiesums iet kopā ar vienkāršību. Patiesums nav kas tāds, ko būtu jāmāca. Tas attaust no mūsu sirds dzīlēm. Viss sākas ar saucienu, iekšēju saucienu. Māte nav mācījusi bērnu raudāt. Tas vienkārši notiek. Kad viņam vajadzīgs piens, viņš raud. Kad ar vislielāko patiesumu iekšēji saucam – Tad iekšējais stūrmanis, visaugstākais, uzklausa mūsu saucienu. Viņš apgaismo mūs savā izvēlētajā veidā. Mēs vienmēr varam zināt, vai esam patiesi. Ja no sirds dzīlēm uzplaiksnī kāda izjūta, tā noteikti ir patiesa. Taču ar prātu ir citādi. Prāts pastāvīgi noliedz idejas, kuras ir atnākušas tieši no viņa paša. Vienu brīdi Mēs domājam par kaut ko kā par pareizu un esam gatavi cīnīties par to, taču jau nākamajā mirklī secinām, ka tas ir galīgi aplam. Mūsu prāta nedrošajā izpratnē dzimušajiem apgalvojumiem pilnīgi nav patiesuma vērtības. Mums ir jāvelta prāts sirdī. Ja mūsu koncentrācija nāk no sirds, bez grūtībām jūtam, ka izpaužas patiesums – sirdī mājo dvēsele, bet dvēsele var būt tikai patiesuma un garīguma nesējs. Ir vienkārši veids, kā palikt sirdī. Jūtiet, ka esat izstiepuši tīklu un tajā notvēruši visu pasauli. Šajā tīklā jūs ikvienam dāvāsiet prieku un ik viens to dāvās jums. Kad domājat par rotaļu, par spēli, jūs pārtopat par sirdi – Sirds ir prieks, spēle ir prieks, spēlētājs ir prieks. Jūtiet, ka ir kāds, kas spēlējas ar jums vienmēr un mūžīgi. Tas ir Dievs, mūžīgais bērns. Cits veids, kā jūs varat dzīvot sirdī, ir sajust, ka jūsu iekšienē ir dievišķs bērns, kas ir bez gala spožāks, bez gala skaistāks par jebkuru cilvēku. Šis bērns ir jūsu dvēsele, un tam ir vajadzīga vieta, kur apmesties. Jūsu sirds ir vislabākā mājvieta. Patiesums ir auglīga augstne mūsu sirdī. Mūsu patiesums ir nepārspējams Dieva smaids. Mūsu patiesums ir nesalīdzināms Dieva lepnums.